Tengo tu novia mojada y diciendo cuac cuac. Tengo su novio enojado, quiere hacerme pan pan. Cuac cuac, muévela, que te quede colorada. Juro que no digo nada. mangando a ese rapero que vaya a trabajar. Cuac, cuac, muévela, que te quede colorada. Juro que no digo nada, mañana no te veo más. Vos sos mala, yo soy bueno y querés jugar de nuevo. Empezamos desde cero, antes comíamos fideo. Vuelo a nuevo, ja, ja, sueno fresco, ya, ya. Porque siempre estoy despierto, porque vivo lo que pienso. Fuck the world, hey, baby, suck my cock, hey, que vale un millón. Estoy en modo Dios. Ey, Reptil Boy, fuck a Disney World. Ey, sabe que en tu blog, ey, manda la 6-2. Fuck the world, ey, baby, soy my God. Ey, a mi shot, ey, soy el modo Dios. Ey, Reptil Boy, ey, fuck a Disney World. Ey, sabe que en tu blog, ey, manda la 6-2. Mama ahora apuestan por mí porque soy el que gana. Porque voy al y no me saco el pijama. Se moja tanto que llevo patas de rana. Llevo un snorkel pa' que no se muera cada. All these eyes on me, I feel like the on me. Ooh, why you look at me? I just wanna fuck your girl for free. Ooh, uh, si yo soy así, vivo en el infierno desde que nací. Ooh, uh, si yo soy así, si yo soy así. Fuck they want, ayy, make me suck my cock, ayy, que balones run, ayy, soy el modo Dios. Reptil boy, ayy, fuck a Disney World, ayy, sabe que en tu blog, ayy, manda las 6 2 Bye.